njegova nena koja se zvala Munejka pozvala poslanika sallallahu alaihi wasallame na obrok koji je pripremila ili hranu koju je spremila pa je jeo tu hranu Potom je rekao, ustanite da vam klanjam, da vas predvodim u namazu. Kaže Enes, pa sam ustao do jednog prostirača od palmine, palminog granja, poznat kao hasir, kod nas hasura što se pravi od trske ili od plastike, što već o tome. Kaže, već je bilo sve to granje je pocrnulo od upotrebe koliko, je, koliko se oblačilo, tako kaže, koliko se oblačilo. Pa sam ga poprskao vodom, pa je stao poslanica o sveme i stao sam ja i jetim iza njega, a stala je starica iza nas. Pa nam je klanjao dva rekiata, potom je otišao. Ako muslima stoji u predaji, da je poslanica o sveme klanjao njemu i njegovoj majici, pa ga je stavio sa desne strane, a stavio je majku iza njih. O jednom sudu maliku smo govorili u pogledu iste paveta. Što se tiče ovoga je tima, on se zove Domeire ibn Sad al-Humeiri, tako ga je spomenuo imam Ennau u svome komentaru na muslimov Sahih. Emne džedetehu Mulayka. Da ga je njegova nena koja se zvala Mulayka pozvala. Pozvala poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis bileži Ebu Šejh u svome dijelu Fevajdul Iraqijin od Enesa da je rekao poslala me je moja nena koja se zvala Mulejka pa je spomenuo nakon toga hadis. I bliži ga tabaran isto tako u srednjem uođemu na isti ovaj način. Prenosi ovaj hadis isto tako Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha od svoje nene. Ishaq je sin Abdullahov, a ovaj Abdullah on je sin Ebu Talhe. To je onaj koga je zanijela umu Sulejm one večeri kada je njemu preselilo dijete. Jel redu? Pa, pa je ovdje umu Sulejm nena koga? Ishaqa, sina Abdullahovog. Zašto ovo spominjamo? Zato što neka olema kaže, ta spomenuta nena, to nije nena Enesa, nije nena Enesa ibn Malika, već je to nena čija? Ishakova. Pa neće se raditi o Neni Ibn Enes Ibn Malika, nego sad u njevoj majici. O Neni koga? Ishak. Jeste. Tu je razilaženje među lemom. Tu je razilaženje među lemom. To je mišljenje Ibn Abdelbera i stredila ga je neka ulema u tome. Kaže imam Ibn Muletin i ne ovi da je to majka Enesova, a da je to nena od Ishaq. No, međutim, ove riječi nisu potpuno precizne. Jer Ibn Abil, uh, ili, ili ova žena koja se, uh, majka uh, Enese Glumanika, imeo, imeo je uh, Ar-Rumejsa ili El-Umejsa ili El-Humejsa i Rumejta i Unejfa i drugim imenima Sehle I druga imena ima 5, 6, ako ima više imena koji ime nazvana, no međutim nikad niko u njenoj biografiji nije kazao da se ona zove kako? Mulejka. Nije niko to nije kazao. Ovo potvrđuje rivaje tebu šeha i tabranije koga smo prethodno spomenuli i kaže Enes, poslala me je moja nena, a bilo joj ime kako? Mulejka. Pa jasno spomenuo Enes da se radi o njegovoj neni koja se zove kako? Mulejka. Znači, nedvosmisleno, znači, ovdje je to pojašnjeno. I ovo još potvrđuje isti rivajto kome kaže, a stala je starica iza nas. Enes u vrijeme poslanika sa osaneme je bio mlad, bio njegov sluga. Pa neće svoje majice kada šta? Starica. Nego je to rekao kome? Nije, pa i to potvrđuje mišljenje da se zaista radi o Neni Enesa ibn Malika, a ne Ishaqa ibn Abdullaha, kako tvrdi ibn Abdelber i drugi učenjaci, kao smo Leo ibn Mulekan i drugi tvrde tako. Zbog čega ovo spominjemo? Ovo je bitno. U šarijetu je sve bitno. Jer iz ovoga možemo izvući korist. Prvo, da kažemo, ako je to Enesova nena, koja se zvala Molejka, da je Molejka bila šta? Sahabika. Yes. Drugo, ako kažemo da je to Enesova majka, da se misle Enesovu majku, a džed na, na, nenu od Ishaka, onda smo učinili jednom ženom. A ovako imamo šta? Dvije. Imamo veći broj sahabiki. Dalje, da je poslanik sa osvrme jeo hranu u nejke, nene Enesa ibn Malika. A što se tiče Umu Sulejm, kod nje je poslanik sa osvijem boravio, tako da je Umu Sulejm uzimala znoj sa tijela poslanika sallallahu alaihi sallam i miješala ga sa svojim miskom da pojača miris. ne, pokornost Enesa ibn Malika nene. Kaže šta? Poslala me je. Pa je otišao to i obavio, pa se pokoravao, znači svojoj neim. Zatim jedna najveća korist u svemu ovome, kada je u pitanju hadijska nauka, ko će mi kazati koja? Hm? Da je Enes Ibn Malik doživio svoju nenu i da je čuo od nje. Jel Da je čuo od od nje. Što je jako bitno. Da je ravija koji prenosi, da je doživio tu osobu. Pa bi u ovom slučaju Enes bio ravija od svoje nene. Pa bi upao u skupinu koja je poznata kod hadijskih sučnjaka, oni koji prenose od svojih djedova. Ili nena, jel? Mate, oni koji prenose od očeva, oni koji prenose od djedova. Pa bi Enes, znači, upao u ovu skupinu i njegova, njegova nena Monika ome hadisu je dokaz kako je poslanik sallallahu alaihi sallam bio kako je bio skrušen i skroman te se odazivao pozivu jedne starice koja ga je pozvala. I u ome hadisu je dokaz da čovjek da je lijepo da se odazove na poziv objedovanja iako se naradilo o svadbi. Na svadbu mu je vađiv da se odazove. Ko se ne odazove na svadbu koje nema šarijatskih prepreka i bude omogućen da se odazove, a neće, bez razloga, takav je griješan. Znači, griješan je, jer kaže poslanik sa osvrme, u hadisu koga bilježe muslim i drugi, a, men du'ije ila walimetin felem yujib fekad asallaha wa rasulah. Ko bude pozvan na gozbu, misli se na jelina, svadbu, pa se ne razove takav je nepokoran Allahom i poslanik. Tako da je odazivanje na mimo svadbene proslave da je pohvalno, a međutim, kažu šafijski učenjaci, nije vađiv. Iako, kažu, spodašnje značenje hadisa ukazuje da jest. Imam Malik je prezirao da se ljudi koji su na deređi na stepenu odazivaju osim na svadbene prostore. Tako kad je ja to prenosio od imama Malika. No, međutim, hadis je dokaz ide u prilog imamo Maliku ili ne ide? Ne ide, jer se je poslanik sa osadom koji je bio najčasnije biće odazvao jednoj starici koja ga je pozvala Neke malikije kažu, to je poslanik sa osam se odezvao da bi im klanjao u kući, a hrana je bila usput. Šta kažu? Radi namaza, da ih pouči namazu, da kako će klanjati i tako dalje, a nije došao da šta? Da jede, nego je došao radi namaza, a hrana je bila šta? Usput. I ovo je jedno od pretjerivanja mezhevske pristrasnosti. Kada ponekad sledbenici nisu spremni da priznaju da imam, imamo imamovo mišljenje nije u skladu sa sunnetom. Pa pokušavaju to nekako umotati i uvrnuti da se opravda možda promašeni čtihad. To je pogrešno. U hadisu se kaže pozvala ga je na ručak ili hranu ili objedovanje koje je pripremila. Jasan hadis ko nije ni, ni namaz ništa, kaže pozvala ga je a, da jede, znači, hranu koju je pripremio. Pa se jasno radi da je pozvan gdje na, na ručak. Pa kontekst hadisa ukazuje na suprotno ono, onome čemu su, jeli, pribjegli učenjaci, neki učenjaci malikijske pravne škole. U ome hadisu je dozvoljeno, znači dokaz je dozvoljeno planeti u džematu na filu. I u njemu je dokaz da je dozvoljeno obaviti namaz da se za poučavanje. Jer je poslanik sam rekao, ustanite da vam klanja. Pa je ustao, znači, samo njima da klanja i da bi na takav način poučio. I kaže Ibn Mulekin, Ibn Mulekin kaže, u ome hadisu je dokaz da čovjek može tražiti bereketa od dobrih ljudi i učenjaka da klanjaju njegovoj kući. Slove riječi strane. Pozoveš čovjeka da ti klanja u tvoje kući radi bereketa. Da bi uzimao bereket. Da bi činio bar ruk od njega i od njegovog namaza. To nije ispravno. Tome smo govorili opširno kad smo govorili o poslaniku sallallahu sallam i da, da nije to ispravno zražilo od Ebu Bekra, a ko je to onda nakon Ebu Bekra zaslužen da se od njega može činiti bereket. Tako da bereket se čini samo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako da je dozvoljeno klanjati na filu u džematu, taman i bio džemat mali, to je mesad ima malika. Ovdje govorimo kada mislimo na fili mimo Ramazana, znači na određenom mjestu. Kažu učenjaci da čovjek koji klanja u džematu, da može biti u jednom od dva hala ili dva stanja. Da klanja želeći time Allahovo lice i Allahovo zadovoljstvo i i hlasom, čistim nijetom. Znači, cilj mu je samo da obožava Allaha te barake o ta'ala. I to je najveći oblik ibadeta, najpotpuniji. Ili drugi hal da želi nekoga da pouči. Da želi nekoga šta da pouči. Pa klanja svakako Allahu te barake o ta'ala, ali mu je cilj uz taj namaz da pouči ljude ispravnom načinu znači obavljanja namaza. I ovo je dozvoljeno, iako je prva, u prvom slučaju šta? Potpunije. No, međutim, kažu neki učenjaci da je kod poslanika, sa osadame, i drugi slučaj isto kao prvi. Zato što je on zadužen čime? Prenošenjem poslanice. Ako ti ne poučiš čovjeka ispravno načinu kanjana, može li ga drugi poučiti? Može. A da nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije poučio ispravno način, ko bi nas poučio nakon njega? Niko. Pa je kaže kad je u pitanju Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, kod njega je isti prvi i drugi slučaj. Jer je on zadužen sa ovaj prenošenje poslanice u stvari svaki njegov pokret je bio da pouči svoj umet kako će raditi nakon njega. Dok to nije slučaj sa drugim, sa drugim ljudima. Kaže, ustao sam do prostirača od palminog granja, koji je, kaže, samo pocrnio koliko se oblačio. Po arapskom jeziku se za prostirač može kazati da se oblači. Iako to nije poznato u običajnom pravu kod ljudi, ali se misli ovdje znači koliko se oblačio, to koliko se koristio. Kod, is, kod islamskih učenjaka malikijske, šafijske i hambelijske pravne škole nije dozvoljeno čovjeku da sjedne na prostirač koji je od sile. Jel u redu? Na postirinu koja je od svile. Nedozvoljeno. Kod učenjaka malikijske, šafijske i hambelijske pravne škole nije čovjeku dozvoljeno da stavi sebi prstirač svile. To je znači zabranjeno. Radi hadisa Huzeyfe, koga bilježi Buhari u svome hadisu, kaže zabranio nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam da oblačimo svilu i da sjedimo na njoj. Hadis jasan ili jasan? Jest, hadis je jasan. Potom sam poprskao. Poprskao sam šta? hasuru od palminog granja. I ovo prskanje je moglo biti iz jednog ili dva razloga. Da uklonju nečistoću sa njim ili šta? Ha? Da ga osvježi. Da ga omekša. Da omekša. Kaže, dugo je korištena. Kada je dugo korištena, da se je osušla, tako? Granje se osuši. I bilo je znači suho, pa ga je zbog toga poprskao da bi se da bi omekšalo, da bi mogao poslanik sa svem lakše jeli, obavljati namaz, a i svakako oni koji su bili sa njim na istoj znači, hasoj. Jetim je čovjek koji nema oca. Malodjetno dijete koji nema oca, koji nije doživljeno, jer kaže poslanik sa osrme, la jutme badal bulug, nema jetima poslije punoljestva. Dok nam je punoljestva, nema više, nije više jetim. Pa jetim kod ljudi čovjek koji izgubi oca. A kod životinja se kaže za etima, životinja koja izgubi majku. Obratno, nego što je kod ljudi. I ome hadisa je dokaz da je ispravan namaz djeteta koje razaznaje. I ispravno da može dijete stati u saf. Prenosi se od Omara radijallahu anhu da je vidio dijete u safu pa ga je izvukao van safa. Pa A međutim, kaže učenjac, ovo se odnosi na djecu koja ne razumiju namaz. Odnosno, ne, ne shvataju stvari koja su više mala i koja samo igraju u namazu. I u safu. U safu i iziđe. Poda, šeta po džami pa se vrati. Pa opet ode šeta. Pre, ostada saf šta? Prekinuti. Tako da, to se odnosi na te. A prenosi se od prenosi se od Ubeja ibn Kjava, da je dijete tako izvukao van safa i stao na njegovo mjesto. To se odnosi znači na kako bi Ibn Abišejba u svojom Musannefu i spominje ga Ibn Abdelberu u svojom djelu Elistitkar i drugi da je tako postupio Obej Ibn Kjab a, i da je stao na njegovo mjesto. To se odnosi vjerojatno na malu djecu znači koja ne razaznaju i koja se samo igraju i koja ometri klonjače. I u njemu je dokaz da dvojica kada stoji za imama stoje kada dvojica klanju iza imama, da stoje iza imama. Da stoje šta? Iza imama. U sad stanju njih dvojica iza imama. I to je mišljenje sve uleme, osim Ibn Mesauda i njegove dvojice učenika. A njegova dvojica učenika su ko? To ćete svi potruditi za naredni put da nađete ko su dvojica učenika od Ibn Mesuda. Neka, neko se za naredni put, a Ibrahima ostaje u stranu. Dvojica učenika Ibn Mesuda, kao ko kažemo dvojica učenika Ebu Hanife, misli se na koga? Ebu Jusfa i Ebu Hanife. Kad kažemo trojica učenika Ebu Hanife, koga još mislimo uzni? Zufar. Zufar, tako je. Ovdje kada kažemo dvojica učenika Ibnu Mesauda, to će, to će vama biti znači, zadaća da nađete za naredni put. I to je stavi Ebu Hanife i kufijski učenjaka. Da će stati kako? Jedan s jedne, drugi s druge strane imama. Dok većina, izlazi ta većina islamske uleme, kaže da se staje, da se staje iza, da se staje iza imama. U jednoj se predaj navodi da Ibn Mesud tako klanjao i kaže tako smo stali iza poslanika sallallahu alaihi wasallam. No međutim kaže Ibn Abdelber da ova predaja nije vjerodostojna. Što se prenosi od koga? Od Ibn Mesuda da nije vjerodostojna. Pa su ljudi koji su to kazali, učenjaci hanetijske pravne škole i kupljani, kazali su to radi hadisa, znači koji ima slab lanac prenosilaca. A ne ovdje se vjerodostojni predaj da je Ibn Mesud klanjao sa još dvojicom i da je stao između između njih. Znate zašto je stao između njih? Zato što nije bilo dovoljno mjesta. Nije bilo šta dovoljno mjesta da budu dva sata. Pa je stao između njih. Allahu ta'ala ispravno je ono što je činio poslanik sa vasreme. Po ome hadisu da je stao Enes i ko još? Jetim iza njega, a iza njih je stala žena. U ome dok, hadisu je dokaz da je mjesto žene u namazu iza djece. Ako nema sa njom druga žena, staće sama, znači u saf i oko toga nema razilaženja. I iz ovoga hadisa se može se zaključiti da žena ne može prevoditi muškarca u safu. Ako mora stati u saf iza djece, a, kako onda može proći ispred muškarca i prevoditi Pa se to zaključuje iz čega iz? To se zaključuje znači iz hadisa. Suprotno mišljenju imama Taberija i Ebu Seura jedini su njih dvojica kazali da žena može predvoditi ovaj muškarcu namazu i to neki prenose od njih da je, kažu da su to smatrali samo u Ramazanu kad nema muškarca koji uči dobro Kur'an, pa je žena karija, pa da ona, znači, neke okolnosti, ovaj, međutim, moje mišljenje je potpuno slabo, ali ovaj heroj što je predvodio ljude na džumi, misli za sebe da je heroj, a miskinka, ona se uhvatila za to mišljenje. Kaže, ima, imam taberi, rekao. Nema mišljenja na zemlji. Nema mišljenja da ga ne može odekle iščupati. Samo kaži koje mišljenje trebaš, doći mu sa im nije problem. Samo nek nije očiti širki, očiti kupri, i tako dalje. Naći mu iz mišljenja koliko hoćete. Pa to je ono što ona govorila, men te tebe ruhas, fekate zendako ko bude slijedio olakšice od učenjaka, takav je svoju vjeru bacio svoje leđa, odnosno je zindik, to je stakijatr. Ne ništa imate od vjere, samo olakšicu za olakšicom i tako znači ovdje da bi pokazali transparentnost islama ovaj zapad koji se okomio i osorio se svim znači raspoloženim sredstvima na muslimana islama. Thank Isto tako, razilazi se nama da li žena može predvoditi žene u namazu, pa kaže imam Malik i Buhanife i skupina učenjaka da ne može. A Šafija je to dozvolio i po jednom rivajtu imam Malik, ispravno je da može da se osmijem se Rajši, Seleme i drugi ovaj, predajima podare kutnija koje imam nevi cenim redostojnim, tako da je to potvrđena taksa od žena. I u njemu je dokaz da čovjek bio sam i bio odrasao ili djete staje sa desne strane imama. Gdje je dokaz to hadisu? Ibn Abbas. Ja sam fino postavio pitanje. Gdje je dokaz u hadisu? Hadisu Enesa. O tome hadisu govorim, ne o hadisu Ibn Abbasu. Ovim govorom hadis Ibn Abasa ušli smo u fik i nema veze sa ovim hadisom što govorimo. Mi pričamo o ome hadisu. Nije to jesli, kada da bi to podržalo, predaju ih meso da je njegovo mišljenje. I mišljenje Ebu Hanife i Kufljana. Mi smo rekli da... Oni su rekli, stao je poslanik sa osadem, mi smo iza njega iza nas starica. Gdje je dokaz da staje jedan sa desne strane? Pa e, to hoću. Ja sam spomenuo da ima rivajeti od muslima. Prvi rivajet je kod Buhari kod muslima. Kaže, on muslimin, a od muslima, kaže, klanjao sam ja i moja majka, pa sam ja stao s desne strane, a majka je stala za nas. Pa su spomenuli dvije verzije hadisa. Braće, moramo znači iz početka uzeti hadis i njegovo značenje i onda idemo znači stepen po stepen, dio po dio tepsirimo. A ako nismo znači zapamtili ono što na početku, sigurno ćemo kasnije imati onda znači nesnoća kada je u pitanju komentar. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno klanjati na hasuri i na svem onome što niče iz zemlje. I tu nema razilaženja među lemom da je zemlja čista ili za namaz. I prenosi se od Amara ibn Abdelaziza da nije to smatrao pohvalnim, ali vjerojatno to je bilo iz ovaj skromnosti, a nikako da je to zabranjeno. Nego kaže da je lijepo da čovjek čelom dotiče odmah zemlju. U ovome hadisu je dokaz da je odjeća i sve na čemu se i u čemu se može klanjati da je čisto dok ne dođe jasan dokaz da je to šta? Nečisto. Isak ibn Rahavaj kaže da nije dozvoljeno obući odjeću novu odjeću nevjernika iako je nova dok je ne opereš No, međutim, on je jedini izdvojio svojim hadisom. Došao je redostojne predaje da je poslanik sa osanem oblačio ogrtač Bizantijaca koji je imao tjesne rukave, tako došlo kod Buhari kod muslima. I niko nije prenio da ga je poslanik sa osanem prethodno šta oprao, jer po tome bismo morali svu odjeću koju kupimo kod devjenika prije toga oprati. Morali bismo je oprati što nije ispravno. Ko učini ima pravo, a međutim nije obavezno. I ome hadisu je dokaz slušaj, i ome hadisu je dokaz da se dnevni namazi klanjuju dva po dva. Gdje je u hadisu dokaz da se dnevni dobrovoljni namaz klanjuju dva po dva? Ko zna? Ako je pozvan na onda to srednji Baš tako pozvan je na da jede, a jede se po uglavnom po dan. Jede se po dan. Ima i po noći, jel, onih koji jedu. Do zore. No, međutim, ovaj, običaj je da hrana bude po da, i kaže, panjao mi je dva rekiata. Pozvano se po danu, znači, jel, na, na obrok i panjao mi je dva rekiata. I ome hadisu je dokaz, kaže učenjaci, da ome hadisu je dokaz da ne mora se čovjek abdestiti od onoga što je dotakla vatra. U prvo vrijeme islama bila je obaveza. Ako jedeš nešto što je dotakla vatra, šta da se, da se abdestiš nakon toga. Gdje je ovdje u hadisu dokaz da čovjek koji je o, da, da ne mora se abdestiti nakon onoga što je dotakla vatra? Dobro. Ima li igdje dokaz da je jeo hranu koja je bila kuhana? Nema danas, u redu, to slažemo se. On kaže sad jeo je hranu i nije sad jeste u redu. Ima li dokaz u hadisu da je hrana bila kuhana i da je to takva vatra tu hranu? Ona je pripremila. Uzme datule, izreže, hljeb izreže, kruh, jeli, donese mu maslina, to je sve pripremljeno, tako? Pa nema dokaza da je kuhana hrana bila. Pa se ne može iz ovoga zaključiti A imamo mi druge hadise iz koji se zaključuje da se ne mora mijeniti abdest nakon onoga što je dotakla šta? Vatra. To je tačno. Ali mi govorimo sad o ome hadisu. Lema uzima ovaj hadis kao dokaz da se čovjek ne mora abdestiti nakon što jede ono što je dotakla vatra. U redu. Ima li dokaz taj u hadisu? Nema. Nema, znači. Ako ima dokaz, treba ga potvrda. Ako nema, treba kazati, nema dokaza u hadisu za tu stvar. Za druge ima, ali za tu nema. neka ulema dokaziva a, ovim hadisom, slično pitanje, da je ispravan namaz pojedinca i za sata. Čime to dokazuju? Namazom stajice. U redu. Imaju li dokaz, to je to dokaz? Ona je bila samo u safu. Je to dokaz da je ispravan namaz osobe iza safa? baš tako. To je njeno, ona mora biti tu. Ja bilo drugo osoba, ja ne bilo, ona mora biti tu. Jer njoj šarijete dozvoljava da stane ni sa muškarcem, niti sa djecom. Ona mora biti šta? Iza? Iza njih. E sada, da li neko ima ili nema? Jer u protivnom bi bilo za nju to da ispuni nemoguće. A ne smiješ sa imamom sa? A ne smiješ stati do hođe? Ne smiješ stati sa djecom? A ne smiješ biti sama? To liči na ono, bacim te u more i kažem, nemoj slučajno da se spasio. Jel u redu? To bi bilo znači šta? Da mora učiniti nemoguće. Pa to je mjesto žene i zato tu nema argumenta. Da je to bio muškarac sam, bio bi dokaz. Jer njemu je naređeno šta? Da stane ili u sav ili pored imama. Ali žene nije to naređeno. Pa to je njeno mjesto tako da nije u tome znači dokaz. Nije u tome dokaz učenjacima koji govore da to postoje drugi argumenti kojima se može dokazivati, ali ovaj hadis ne može biti dokaz na tome, na tome mjestu. Nakon toga sledi hadis vaš koji ste vi požurili. A imat će doći naredni hadis na Abbas. Kada je bio kod svoje tetke Mejmune, jeli pa povoćemo i šalpa na njemu u našem narodnom druženju. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ježima.